ніяк не міг запам'ятати, які з них корисні, які шкідливі, проте гидливості до них не відчував. А Вікторія, навпаки, чудово розбирається, знає їх назви, але в руки, боронь Боже, не візьме, і Наталку так привчила. Задумавшись, він механічно простягнув руку під душ. Чи не занадто гаряча вода, і струмінь поніс комашку. Тепер уже не минула отвору. Маринич, стоячи під душем, фізично відчував, як вода змиває втому. Раптом упіймав себе на тому, що думає про бідну кузьку, котру втопив необережним рухом. Чомусь напрошується паралель. Адже і люди іноді потрапляють у подібну ситуацію. Затягне такого невдаху недобрий струмінь. Налякається він заметушиться, не знаючи, як вибратися. Йому допоможуть, витягнуть на сухе, і раптом хтось отаким необережним рухом, бездумною механічною дією, знову штовхне в той струмінь і людину знівечено. Узяти того ж Марушка. Уже ж було зав'язав, кілька років чесно працював на заводі. Ну, нехай, як запевняє Валерій Лобух, Степан хитрував, вибивав собі вигідні наряди, але ж це не злочин. Та з'явився дворенко, звабив, і голова піддався. Значить, морально все-таки був готовий до цього. Мабуть, не допрацювали з ним, не простежили як слід, не все зважили. А ще цілком можливо, що хтось, не думаючи про наслідки, Якоюсь нетактовною фразою нагадав Марушкові про і цим морально підштовхнув його на новий злочин. Марушка відразу в усьому зізнався. Коштовності криничні були при ньому, а гроші та облігації віддав, як тільки Гамлет Шуракян приїхав до нього на квартиру з обшуком. На квартиру криничний його навів венька ювелір з яким разом сидів останнього разу в колонії. Справжнє прізвище його не Дворенков, а якось інше, але як саме Марушка, як не тужився, не міг або не хотів згадати. Ювелір розшукав Степана через адресне бюро, запросив до ресторану відзначити зустріч і там дав адресу клінічної. Сказав, що справа певна, жінка має коштовності. Взяти квартиру легко. Сам, мовляв, згадав би старе, ризикнув би, але в чужому місті не наважується. А на місці голови з його досвідом і талантом навіть не задумувався б. На тверезу голову він, Марушко, можливо, інакше, критичніше, сприйняв би ті лестищі. А на п'яного похвали подіяли. Один раз піду, а потім знову зав'яжу, вирішив. Тим більше, що ювелір пообіцяв одразу купити всі золоті вироби та діаманти. Для цього, власне, Степан прийшов до ресторану на побачення. Ювелір казав, що вони завжди там вечеряють. Коли ж мова зайшла про інші обкрадені квартири, то Марушко категорично заперечив Ні, зайво не вішайте, з мене і цього вистачить. І раптом його наче осінило то, напевно, венчина роботи. Це він навмисне мене на ту квартиру навів, щоб ви повісили на мене всі крадіжки і його не шукали. От стерво як малого обкрутив. Адресу криничної ювелірові, як виявилося, підказав Симонович. Познайомилися вони випадково в ресторані. Частував Веніамін. Між іншим запитав, чи нема часом в їхньому будинку квартири, де проживала б одна особа і де вона працює? Бо він, Веніамін, хоче обміняти квартиру з Ростова на Дону у Клепарівськ. Колись Мановичу роз'яснили, що це саме він навів злодіїв на квартиру криничної, той Болдор розплакався. І, здається, цілком щиро. Його відпустили, взявши підписку про невиїзд і обіцянку протягом тижня влаштуватись десь на роботу. Обох жінок, які були в компанії, після допиту також відпустили. Рудоволоса розповіла, що лише напередодні познайомилася з ювеліром на вулиці.